вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у Аднойчы, а было гэта на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя перад менскім домам афіцэраў сабраўся вялікі натоўп народу. Сведкі леташняга украінскага майдану апыніся яны ў тым натоўпе, зараз бы пазналі знаёмае пачуццё душэўнага ўздыму і тую эўфарыю ўсеагульнага ды светлага яднання, якая панавала падчас памаранчавай рэвалюцыі. І сапраўды тое, што адбылося ў менскім доме афіцэраў, было рэвалюцыяй. 25 гадоў таму пасярод прыцямкаў брэжняўскага застою віцебскі тэатр паказваў клеменса. Спектакль неверагодна аптымістычны, антысавецкі і беларускі. Шмат каму тады ўпершыню раскрыліся вочы, а ў сэрцы з'явілася вера, што ўвесь гэты застой не назаўсёды. І гэты дзень і гэта ноч не назаўсёды. Спадуць на дол, сплывуць на ўзбоч, растануць лёда. Тэатр у Беларусі на тыя часы адыгрываў спецыфічную дапаможную ролю, дапаможную ў развіцці грамадства, а найперш у нацыянальным самастанаўленні палітыка масквацэнтрызму прывяла да таго што вяршыні тэатральнага мастацтва паводле агульнага стэеатыпу знаходзіліся ў москве менавіта там у мхатах ленкомах і на таганках адбываліся сапраўдныя тэатральныя падзеі прарывы ў эстэтыцы і ў выкрыцці савецкай рэчаіснасці у гэтым сэнсе менску а тым больш віцебску адводзілася роля правінцыі у адным шэрагу з варонежам ці таганрогам у але ў тым і была спецыфіка беларускага дысідэнцтва што яно насіла не столькі антысавецкі наогул а менавіта беларускі нацыянальны характар калі расійскаму тэатру важна было выкрыць і пэўным эзопавым складам заклейміць тую апрыклую брэжнеўскую рэчаіснасць дык найвялікшыя прарывы тэатру беларускага зместам сваім укладаліся ў два словы у любі сваё. Здавалася б, што тут такога крамольнага, нібыта нічога. Таму з аднаго боку Клеменс адкрыта ішоў на менскай сцэне, а з другога публіка выходзіла з яго з тым самым настроем, што і украінцы на леташнім майдан. І гэты час і гэты лад не на заўсёды. Як лічу гром, як лічу град, жыві не згода про колішнія паказы клеменса згадвае лідар тагачаснай студэнцкай майстроўні вінцук вячорка тое што мы пачулі на спектаклі было рэччу рэвалюцыйнай і паваротнай і гэты час і гэты лад не назаўсёды вобраз культавага быка прычым не сказаць каб это ўсё плякатна было сая не адносіцца да плякатных аўтараў гэта глыбокая філазофская вечная рэч незалежна ад таго у якім грамадстве таталітарным ці дэ дэмакратычным ты яе спасцігаеш і ўспрымаеш але я мяркую і разановскі пераклад і рэжысэрскае прачытанне і акторскае выкананне і мастацкае афармленне сцэны з гэтым божышчам ідалішчам якое ўсё вакол сабе падпарадкоўвае гэта было чымсьці нечуваным на той час а Я памятаю авацыі, хаця шчыра кажучы бальшыня э, коласаўскіх спектакляў тады спатыкала такія авацыі менскай публікі. І мы сустракалі там прынцыпе ўсю на той час нашу нацыянальна-культурную эліту менавіта на клеменце так что гэта было таким маўклівым пунктам збору усіх так як э, крышачку пазней таким пунктам збору сталі тутэйшыя але ўжо купалаўца п'еса літоўскага драматурга казіса саі у перакладзе алеся разанова распавядала пра небагатую але шчаслівую сваімі песнямі вёску куды заморскія купцы прывозяць супер быка клеменса які нечувана паляпшае пароду кароваў і сялянскі быт ператвараецца ў сытае існаванне на кісельным беразе малочнай ракі адна праблема клеменс не выносіць песень і таму вёска заціхае ў сытым але зусім бязрадасным і тупаватым існаванні а пакуль не знаходзіцца вясковы музыка скалнас які грае на піле і пратэстуе супраць усеагульнага анямення Урэшце ўсе разумеюць што вёска пазбавілася душы а жыць сыта і бяздушна папросту няма сэнсу Таму рана ці позна клеменса выганяюць і ў вёску вяртаецца песня у казка літоўскага пісьменніка быццам бы ніякім чынам не чапляла нашу канкрэтную беларускую рэчаіснасць. Між тым кожная песня і кожнае слово літаральна бралі за жывое. У гэтым была заслуга рэжысера Валерыя Маслюка і перастваральніка п'есы паэта Алеся Разанова. Э, дамовіліся з Валерыем Маслюком. Я пачаў перакладаць кленца з літоўскай на беларускую і больш таго перакладаў у нашу тагачасную атмасферу асобныя мясціны пункты пасажы завастраліся актуалізоўваліся і нават развіваліся ну а вершы ці песні якія там гучаць яны самага пачатку пісаліся по-свойму у самой п'есе таких вершаваных тэкстаў няма ну гэта быў заказ ужо маслюка Ён хацеў, каб прагучалі не пераклады, а сапраўдныя творы і каб песні крамалі залу. Я быў прысутнічаў і водгук і ад спектакля і ад песняў знаходзіў мяне нават не толькі ў зале, але і потым. Радыё Свабода вострая брама. Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне віцебскага тэатра Клеменс стаў спектаклем выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. Вінцук вячорка згадвае, што найперш прыцягнула да клеменса яго і ягоных сяброў імя перакладчыка п'есы алеся разанова. Мы прынцыпе сачылі за тэатральным рэпертуарам, але першым імпульсам зацікавіцца клеменсам здаецца было тое, што казіса саю пераклаў разанаў. разанаў для нас быў ну, неаспрэчным аўтарытэтам, увасабленнем сапраўднай беларускай філізофскай глыбіні, культавым паэтам і э, другім момант кандрусевич асабіста я як чалавек які цікавіўся пачаткамі новай беларускай музыкі рок-музыкі джазу натуральна ведаў кандрусевіча як чалавека які стаяў блізка каля сузор'яўцаў і меў уласныя рок гурты і таму гэта было другое магнітнае імя можна сабе толькі ўявіць у якой энергетычнай і эўфарычнай атмасферы ствараўся гэты спектакль калі у пасля ягоны зарад аб'ядноўваў людзей а для многіх рабіўся момантам ісціны згадвае кампазітар владимир кандрусевич по тем временам это был фактически мой первый спектакль клеменс это мы валерем по тых часах гэта быў фактычна мой першы спектакль клеменс мы з валерыем маслюком неяк сустрэліся і потым наше сяброўства працягвалася ўсё жыццё гэта было незвычайна для мяне таму што я ўпершыню запрасіў туды ансамбль сузоры сябры і гэтыя хлопцы неяк так прасякнуліся музыкай увогуле матэрыялам незвычайным па тых часах бо ён быў неадназначным а там былі ўсякія як казаў адзін чалавек тэкст пушкіна а падтэкст мой дык вось у п'есе казі сасаі была такая самая шматузроўневая асацыяцыя і вось тое што мы ўсе неяк разам супалі музыкі рэжысэр малады кампазітар таксама ўпершыню ўсё гэта было просто здорово і неяк як усё гэта рабілася на адным дыханні. Для мяне гэта незабыўнае. І как-то все это делалось на одном дыханні. Для меня вот это незабываемая. Сіла разанаўскага перастварэння Клеменса была найперш у парадоксе паміж абяцаннем перамен і беспрасвеццем, у якім тое абяцанне гучала. Але паэт глядзеў на гэты парадокс па-філязофску. Ну прасвет быў, тым больш, што чалавек гэта сапраўды э, загадкавая з'ява, якая ніколі канчаткова ў свой час і ў свой лад не мяшаецца. Яна заўсёды яшчэ будучыня. Ну і сам твор, гэтая п'еса як бы давала магчымасць. Я карыстаўся такой магчымасцю, калі б я напісаў ад сябе, гэтые словы яны б нідзе не пайшлі яны нідзе б не друкаваліся а так вось спосаб такой літаратурнай кантрабанды гэтыя словы ўключаюцца ў нейчы тэкст і гучаць як нейчы тэкст кожны сапраўдны твор, мае пэўныя параметры хто што і таксама куды гэта тая рэчаіснасць куды твор адрасоўваецца і дзе ён знаходзіць свой водук у тагочаснай беларускай рэчаіснасці быў патэнцыял своеасаблівы патэнцыял які пачаў ужо акрэслівацца і разгортвацца і ў першую чаргу гэтаму патэнцыялу скіроўваўся і мой пераклад і ў цэлым пастаноўка клеменца. Патэнцыял гэта скарб народа, нацыі. І калі жа шукаць, бакол чаго можа аб'яднацца народ. Дык вось якраз вакол патэнцыялу, не вакол ідэі якой бы так вялікай так на не была накшталт вялікае княства не вакол падзеі якой бы таксама вялікая не была яна як накшталт вялікая чына вайна абакол этой жывой плённай моцнай з'явы вакол этой сілы вакол патэнцыялу і сама гэтая сіла яна ўжо нясе ў сабе сцвярджальны аб'яднальны пачатак патэнцыял тады быў вельмі моцны ён адчуваўся на жаль за гэтыя гады у ён і не да канца рэалізаваўся і змарнаваўся дастаткова таксама. Патэнцыял это будучыня. Тое, ува што падзея, рэчаіснасць можа развівацца. Ён быў мацнейшы, чым цяпер. Маё адчуванне. Насамрэч тая эўфарыя той уздым пасля паказаў клеменса ніяк не можа параўнацца з сённяшнім настроем чакання невядома чаго, а часам і апатыі. Між тым тлумачыцца гэта эфектам прэм'еры калі тэатральную тэрміналогію пераносіць на грамадскае жыццё сведамыя беларусы ў такой колькасці упершыню сабраліся разам і побачылі што іх зусім нямала а галоўнае што яны не адзіночкі якія ў стане апатыі чакаюць няведама чагу радыёвабода вострая брама у Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне віцебскага тэатра Клеменс стаў спектаклем выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. У выканаўца галоўнай ролі актора Пятра Ламана сваё тлумачэнне той грамадскай атмасферы. Ягоныя прыгадкі пераказвае зміцер бартусік спытаю воблака адкуль плыве ад цішыня в траве пустой траве мне колыхнецца у адказ і девять пец падыдзе ўслед Актор Пётра Ламан, выканаўца галоўнай ролі ў спектаклі Клеменс, у свой час распавядаў мне, як такое было магчыма за брэжневым. Трэба, казаў ён, зразумець адну простую штуку. Калі неяк я, будучы на гастролях ва ўкраіне, прачытаў караткевічавага паўлюка Багрыма львоўскаму тэлерэдактару, той вытрачыў на мяне вочы і спытаў: « У вас такое друкуюць. Там ідэалагічны ціск быў намнога страшнейшы, чым у Беларусі, бо ў нас ужо самасвядомасць нацыі была амаль спляжаная, а там яшчэ была жывая і ціснулі больш. У нас такога ціску не было. Праблемы з галоўлітам можна было вырашыць на прасткі праз машэрава, І п'еса Саі Клеменс сама па сабе ніякай ідэалагічнай нагрузкі не нясе. Яна вельмі смешная. Гэта камедыя чыстай вады. І калі рэжысэр прачытаў, уся трупа ўспрыняла яе на ўрад. Тым больш у перакладзе Алеся Разанова яна вельмі смачна гучала. Іншая справа, што рэжысэр Валерый Маслюк расставіў акцэнты такім чынам, што яна набыла грамадскае гучанне. П'еса адлюстравала тыя глыбінныя працэсы, што адбываліся ў Беларусі. І тэкст быў маслюком прачытаны так, што адбылося ўскрыццё іншага пляну. Калі мы прыехалі на гастролі ў Коўна, за кулісы прыйшоў аўтар Казіс Сая і сказаў выдатны спектакль, але я пра гэта не пісаў. Але самае галоўнае, што ў гэтым спектаклі кожны знаходзіў сваё. Інтэлектуал масу нагодаў парэфлексаваць і падумаць, просты чалавек сваю немалую порцыю радасных эмоцыяў, нацыяналіст жа атрымліваў велізарны зарад і доказ таго, што нічога яшчэ не скончана, усё толькі пачынаецца. Пятро Ламан прыгадвае, што ва ўкраіне тады была большая нацыянальная самасвядомасць і адпаведна большы ціск советской цензуры, а таму Клеменса там поставить не дозволили б. Дарэчы, падобная сітуацыя была і на радзіме Клеменса ў літве. Прыгадвае аўтар п'есы Казіс Сая. Вятво з тэатру сябмаждоў к двідащім п'есю і рапастатіта, Э, у літве каля 20 маіх п'есаў пастаўленыя. Іх было нялёгка прабіць. Ну калі смелы быў рэжысэр ставіў, некаторыя пасля забаранялі. Усяго 8 былі забароненыя. Ужо пастаўленыя былі і забаранялі. Некаторыя былі досыць скандальныя, такія як паляванне на мамонта ў свінтарох ішлі больш за 30 гадоў. Клеменс, ён у нас завецца 9 бедаў, было якіх 200 спектакляў у панявежы. Klemensas vadinosi devinbėdžiai, ėjo su dideliu pasisekimu, kokie du šimtai ar daugiau spektaklių buvo panevežį pastatyta. Jeszcze один белорускі парадокс. Дзеля таго, што мы былі слабейшыя нацыянальна, мы мелі большыя цэнзурныя паблажкі ў параўнанні з суседнімі народамі. Аднак мінула чвэрць стагоддзя і што змянілася ў такіх параўнаннях ці магчыма ўявіць сабе клеменса сёння і ці меў бы ён такі самы ашаламляльны поспех. Радыёвабода вострая брама. Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне віцебскага тэатра Клеменс стаў спектаклем выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. Уявім сабе клеменса сёння. Вінцук вячорка перакананы, што такі спектакль мог бы атрымацца. У цяперашняй Беларусі пайшоў бы за мілую душу. Яшчэ не факт яго цяперашняя тэатральная цэнзура прапусціць, будь хто-небудзь захоча яго паставіць на но. І цяпер я думаю, мы знайшлі б іншыя дадатковыя метафары. Хаця на вялікі жаль тут трэба прызнаць неўнікнёныя, калі мы размаўляем не толькі што пабачыўшы на вуліцах чародку дзяцей і дарослых учительніц у чырвона-зялёных гальштуках, то безумоўна машына часу зрабіла са скрогатам разварот назад. А значит, многие метафоры будут читаться идентично. Будь же лишком, гуляй у гули, а тебе сумуют, а тебе сумуют, а тебе сумуют наши красули. Так, тогда не было видео, и то, что засталось, засталось в нашей душе. Агульное визуальное выражение у меня это миновито липко-золотый центр сценографичной композиции, бык. Э, якому усім належала пакланяцца. Адначасова і жудасны ў сваёй татальнасці і парадыйны. Метафара быка, які залез на трон і забяспечвае ўсіх бязбедным існаваннем узамен за іхнае маўчанне, сёння выглядае яшчэ больш просталінейна тады на пачатку 80сятых адзін асобна ўзяты клеменс асацыяваўся не з канкрэтным кіраўніком а з усёй машынай цк кпсс ці нават з усёй ідэалогіі камунізму а пакажыць такі спектакль у сённяшняй беларусі асацыяцыі былі б адназначныя няйначай як замах на гонар і годнасць прэзідэнта Клеменс будзе адназначна асацыявацца з лукашэнкам і нічога тут не зробіш. Не дакажаш, што п'еса літоўская і што напісаная яна ў пазамінулую эпоху. Асацыяцыя просіцца сама. Нездарма адразу пасля абрання лукашэнкі ў прэзідэнты з'явілася сатырычная аповесць алеся наварыча прыгоды рабунькі дзе распавядалася пра калгасную карову якая захацела стаць прэзідэнтам Таму пры ўсім жаданні не пакрыўдзіць лукашэнку кожная такая метафара успрымаецца як наўпроставы намёк такі наш трэці беларускі парадокс тое што сёння клеменс немагчымы дзеля гэткіх намёкаў нам застаецца ўспрымаць як факт станоўчы Это значыць, што ў сваім нацыянальным самаўсведамленні мы прынамсі дасягнулі таго ўзроўню, які ў суседніх літвей у краіне быў 25 гадоў назад. На новым вітку нашай эвалюцыі, кажа Алесь Разанаў. Паляцяць у вырай гусі. Край пакінуты ляжыць. Не поддамся боли и скрусе, Что мне думать навучуся, Навучуся, як мне жить. Ну, сколько годов минуло с того часу? Четверть стагоддзя і тыя словы якія гучаць у гэтай песні і гэты час і гэты лад не назаўсёды яны актуальныя былі і тады і актуальныя цяпер але гэтыя словы цяпер мусяць прамаўляць іншыя вусны перавернецца прастора заўтра стрэнецца з учора гусі вернуцца ізноў перавернецца прастора заўтра стрэніцца з учора гусі вернуцца ізноў ну так час ужо за гэта чвэрстагоддзя абмаляваў свой круг і як бы вярнуўся да пачатку гусі вернуцца ізноў будзем спадзявацца я зайграю я знямею але цешыць пільны слых потаемная надея, что однойчы зразумею, я сябе сябе і усіх. Потаемная надея, что однойчы зразумею, я сябе сябе і усіх.